sekarang sama panitia bangkrut tak? Kok iso, itu mah anak jula-juli, anak guntur. Guntur gunung, gunung ireng, gunung apa, gunung kuning. Tak ngomongin gue, ini sih enggak Oleh sim atiku kirang, terus oleh ceklan motor sedan. Kulo niki sopir-sopir telat dan obrok gak tau jungkir pencelapan. Dilerani peng swidak jaran Masin jongker gak tau beset bukine saiki Bunda ku ayo padha dihindari sebab nek ana apa-apa bakal ketun ambon sederhana pokoke ana nyatane urip pucuku no omah gombal opo ae sing ga ono carane tur nek blonjo nang pasar uya satus jaluke soul. cinta tolong oma tapi oma emang ayo biasa lakono eh, Melok jerakan anyar sing hati-hati. Wow. tapi nggak dini apa doa sing penting temen bersatu rukun belum naik rukun ini ya oleh garapan ya ini ah ada iya anak ganggu teh cakar kucing aku mangkel wadur genten carane meme yo mangke amben genten tak buka ganjolan ereng ereng pacu cacak nipani kembeng pulang jaro lampune mati goleki kamari leren digrayai ono ireng ireng anggap arek wedok tata sirih nuson terus aku tak dicakon aku melayu mundur katokku nyorot saking watine terus aku mencolot barang kecantol gede tata udelku cepot namun semanten kitungan kula selang boten borong kasarasa mesti masih anak wong sugih ini ya kadang-kadang ngelawak kadang-kadang ngerok pingin ngerok asem babras kabeh cuma gue ini kadang itu kadang nyanyi lagu sembarangan yang gak iso turun belajar memang sembarang lah kepimpin kudu belajar kudu tekun belajar dan gemar membaca nek uangku gemar membaca ngerti perkembangan dukun dunia kok dukun cuma Sopo nyatek awan cuma suara kudu di rumah kan lek wong ali suara gak oleh mangan meneng-meneng mangan rancak mangan paku mur kancane mur iku sapa sih arek kono sing dhisik wah wah iki tak ngomongi jeng mredeni lambe iki rek soalnya awak dhewe iki sapa sopo wis menceng kabeh Lho, Eh, kepedhe sing dhisik sik dhisik kok wis meret-meret. Embuk kok mari peyok. Yo jare mari operasi. Ya mari operasi sik peyok ae. Kok oh, gak berhasil ta? Hah? Lah kok nang kono nggon kok tak sodere. Wis tak gak berhasil sok aku nang Argentina. Juga bal-balan yang berhasil musuh Argentina. Tapi kaya biar ini waktu cek ya, saking merah jeragan anyar. Iya. Kata peyok. Iya. Yo bejane gerakan sing anyar iki. Sari sari lek grek. Tapi seneng malah gerakan anyar iki. Seneng bae brengosen. enak lah nih berengosan nih lo ini numpak bis gatal ditarik <laughs> ayo apa? ayo apa ditarik? ditarik lah kamu berengosi oh gak masuk akal keran ditarik karsis gak tarik berengosi oh. kan ini ku lorok apa sih? eh? mau diperiksa nopo oh kepesan nanti? nang mantri pasar eh. oh apa gimana dari karsis tak nang kesehatan apa sih lorok itu apa? asalnya ah, tiba dia oh tiba gak direken godak layangan dia kamu layangan di godak organis lawi ya? lo bensin ciri lo oh, ngerti yo. Umur kira-kira umur rolas aku. Layangan. wis tak candak benan wis kenek. Hmm. Terus sikilku ditarik sapran. Terus tiba. Tiba lah, tiba ku gak tepal tiba ning sorono watu. Wis <laughs> liyo. Mulane saiki conto arek-arek cilik gula ana ayangan jagat dijanggo gak kenek gak usah apa maneh ana kawat listrik. Sampe disetrum lak susah iya? Iya. Ben gak ngerti masih ana pucuke klopo di Sulawesi iso golek dipenek ben wong arek cilik. Iya ben awak tau menek klopo. Hah? Tau menek klopo? Klopo gak tau jambe piye. Gak ngono lak tau menek-menek klopo. Menek-menek sembare wong cilik kok iki bener. Ya apa-apa sik cilik sehat normal saiki wis gerang ojo menek-menek. Sore meneh-meneh ya. Meneh tau lho, lugu teko amben to. Yo golekno anu periksakno nang Pak Dokter. Iya. Nek perlu dioperasi dioperasi. Ngono lho. Iki nyono operasi helm kon gak gelem rono. Tepak kokno. Iya dioperasi sirah bulan kon. gak ngono, sing penting ya nurut apa sing di apa perintah Pak Dokter. Iya. Nek jure kok operasi. Oh, kono mama mari. Tak sembure. Hah? Tak sembure. Golekno uyah wis. Uya. Iya. Ambek apa? Pencit. Tak nambani rujakan kok niku. Tak ngono prapen Oh, prapen ambek apa? Geni ambek jagung nom ya. Kok ditunu kon sing ngerokoti. Ya di jangkrik, di jangkrik oleh mateng enak lho, Bro. Kok gak tahu kok. Pas aku enak walangi lho. Wis perkara lara iku golek sing cocok kadang cocok nang dokter, kadang cocok jamu-jamu biasa iku Jawa ya Terus kon iki kate nandi kok nggawa pacul kan? Lho kate nang Tegal. Niku niku kok Tegal Pekalongan. <laughs> Ya ndelek branjang kawat. <laughs> Kota oh, Tegal. Oh, jaran wong tani sabane Tegal sawah. Tegal sawah. Iya tanah molan. Iya tanah, kalau tanah tanah apa Pak Sam? Tanah apa? Tanah longsor. Tanah tanah mombo. Iya. Wong tani ku kudu maju. maju. Soale pangane kudu luwe-luwe hmm. kanggo keluarga lan nyukupi bangsane. Hmm, hmm. Tanah mombone piro sih? Loh, ana nek 3 meter. Oh, cukup lek mendem kene, lek iku. Wong tane wong tane kok 3 meter. Oh, enggak, 1 meter. Nah, biasa lek ngolatane iku diapak nang dhisik lemah iki. Lemah iku dicakari sih. Tak kok kabelan. Enggak ana ono garbu biyen. Oh, dibrojol. Mari dibrojol. Dibrojol terus sabine nang nisor brojoline nang ndukur. Apa niku ngawur mesti sapi nang ngarep dolok mburi. Iya wong numpak. Iya marung dipaculi. Paculi. Lho sing ku sing enak macul opo ene? Macul gegermu. <laughs> Lho macul lemah iku lho. Macul lemah diolah. Mm, diolah. Nurut opo sing ana supaya dadi macul. Aturane wong tani ku opo? Opo ae kon ngerti tanah lho. Tanah ku lemah. Tanah isane awet. Yo jadi dol. lapisan tanah yang paling atas lah penting sekali kamu kaum tani supaya tetap subur nggak kena banjir oleh erosi terus cara penanggulangan itu ya bu itu gampang penebangan liar tidak boleh liar gak oleh angon sapi kalian di jeruk kamar <laughs> Oh, lah tadi pekoro. Kamar itu temaru tanah yang harus dipagri. Oh, tanah sing gundul. Kudu dikramasi. <laughs> ditanduri ditanduri lho kan itu kan mana lingkungan hidup kayak diperhatikan hmm. penduduk tambah sulit tambah padat iya diperhatikan lah boleh geger terus kadang-kadang salah paham salah salah paham salah salah pak salah marsam marsam lah katang nih pas salah paham harus saling menyadari kan nyadari nyadari iya kata wong iso ale wite pencet manggung nang gendenge wong tanggane iya marai gegres eh geger geger iya kok nandur apa nggih sawah oh nandur perkara Engko nandur perkara ya aku kon lak kasuran. Lek kon nandur perkara lak iblis kon. Iblis kon. Nandur apa ae? Nandur koro. Koro. Oh, nandur paring nandur pedang. Pedang hmm, terus nandur turi. Turi celurit. Ungkal. Kok blabak gak karuan Ya karo itu karo. Aku kapan-kapan aku lanak wong sugi. Oh, kok sugi? Tapi ya gak tau nyemplung nang sawah. Cuma kapan-kapan pian bisa kepingin aku dadi wong tani. Lho nang nggon ku Oh iya. Kok nah, kok nek bodha Aku jam apa iso bodha. Mulih. Mulih jam 8 bengi. Oh bengkong kan. Bengkong geger sih tadi wa urang temen kan. Kala apa? Ya diatur masih nyambut kala terus-terusan lah. Engko donyane nglumpuk awake legrek. Lho giliran. Oh giliran. Iya. Ala dhewe jam 8 esuk sampe jam 12 sawah. Oh. Iki mangko kok butuh apa kok mangko nggo pacukate nyilekno apa? Nyilekno anu ah, banyu. Oh, banyu apa? Banyu aki. Lah mati tanduranmu. Oh, lah sawah ki yo Pak, ah, nyilekno banyu sawah. Oh. Ya kok geger polae polae banyu yo geger ati iki. Lah bosi geger geger kali saya nyadar apa sih? Yo geger iki soal banyu ki awake ayu milih nang gonku sih. Iya. Wis dilekno ndek Kang Jaya, awake dhewe sih. <laughs> apa ae banyu tok ae. Oh, kok sa eh, menyadari lah. Gentenan Ya bener sewengi iki sapa Kang Jaya, sewengi maneh Kang Sapran. Sewengi maneh nang gonku ngono mak. Sewengi maneh ngono kok. Iya panen sak tonggo kudu sing rukun ah. Mosate rebutan. Mergo padha perlune. Kan iki gak rukun gak kuat lah. Iya. Buka-buka lali yo. Pokoknya kalau ada dengan ada jijik cari ngatur Eh kan, kapan-kapan nek dino Senin nang omahku. Loh, aku nak perlu nih, aku ndek aja. Aku jenenge kanca lak tak aturi ta. Anu undang iya rono ya nggo gedang, nggo gula, kopi, beras ya nggo kran dadi. Aku lak kari nyediakno geni karo kayu tok. iya kon iki enak ndek kon ngengero nang aku oh kon karepe yo nek duwe ajak iya aku nang nggonmu anakku bojoku tak jak rono oh ya marno tak tutup lawangku ya ndak dokur <laughs> wong kok luwat dokur barang meneh-meneh lagi enak kelompokno tukokno kendaraan tak sik gak mlaku ae tapi kon nek kundangan, sing temen ta lho apa ana kundangan. ndara lampu-lampu biasa. Lampu apa? Wong wis sebelum aku ndangan geger polahe lampu iku. Iya lampune mati. Lampu tepae mati. Cucukna aman amin lampu mati tangan operasi. <laughs> Paten pun dibubune pete ndi la banten. <laughs> Terus ya. Arek eto kembu tak cecek tak cakot sampe aku. Apa? <laughs> Tata sikile sapran. Kamu kon ngawur. Kok ah, Kata tau mangan nek kon iku. Kayo ketek jempol jempolane sih. Nek jine tak kandani. Kayo bales ya. <laughs> tapi itu kok gak mantap sekali-kali kan itu ya jalan sekali-kali numpak tuku sepeda po oh, ngun ku sepeda kadang ini pitung oh iya kok tak cukup peda pancal cuma pedali selegrek kena ditantang minggu gampang kena dipancal ya kena masa jenggul lu ya sepeda lah oh iya caranya kena termasuk olahraga olahraga jantung sehat kadang-kadang mau melaku supaya jantungnya sehat iya pasti gak melaku sepeda biasa pedang mancet kaya kan pancal menengah kaya tenan. Bane rusak cuma ya tukono bani sepur, kuat kan. Bane sepur ku awet ya enak kon gak tuku-tuku pisan. Eh tuku bane sepur aku tuku rel. Ora boleh padu lah apa sepur. Aku lo gak tau mancik lemah kon tak kanan. Ya masih hmm. sepatu kan? Lu enggak. Masih apa? Ya, nak kendaraan terus sepeda motor. Tuh. Nah, sepeda motor masih apa pokoknya? Ya, eh? lu enggak sadel. Sadelnya masih apa? Sadelnya kayak manji garbu. Nah, garbu ini masih apa? Garbu ini manji as. Asih manji apa? Asih manji ruci. Ruci ini masih apa? Pelang. Nah, pelang ini apa? Manji ban. Nah, pelang ini apa? Pelang ini lah nyakot pelang. Pelang ini masih apa? Nah, eh, nyakot peleng dah. Padha iki ana aja ngomong ban-banan. Nate kon ngomong ban mare pokoke. Padha mbek kon iki ngewangi sabran. Dilak ngomong malak-malik, mosok peleng nyakot ban, bane nyakot peleng. Bane dicakot peleng. Oh, bane dicakot peleng. Ya ono ban dicakot bebekmu lho. Cuma lan doe embong-embong hati-hati, yo sok karepe dhewe tok nengah-nengah terus. Ngene lho pokon anu. Masih wis mlaku anu bakul dawet. Masuk gak kayak kalau bakul dawet dimunuk. munuk. Sing salah iki bakul dawet e. Ada apa? Lah ini mlaku bener-bener dak nyabrang. Lho lah nyabrang cek ditukoni kok. Lah kok gak ditukoni apa? Wong kene sepeda mlaku kok nyabrang kok dak mikono bro. nggak berseman ya. Wajah sari. Eh wajah sari. Wajah cewek. Wajah cewek kita urut supaya gak pancar. Yungcir wali. Kapok kan. Eh. Kan ku. Kono eh, ya gak ngamuk ya. Eh. Kapa? Iku bapakku itu. Siapa? Nah, udah bapakku saya ini. Pas mana Iya, mulai biarlah bapakku. Lah iya, saya tumbuh benar. kan sepeda tanggal bener itu lah sepeda sing dobrok iya kok <laughs> oh, sepeda ini lagi dobrok lu cari ngomong kenapa kok sepeda dulu apa kan dulu kan gak sampai nyabrak ini ngawur bangun sepeda bener-bener sampai dobrok trikondo aku leh. aku tunggu sepeda peserta apa tak pijet no ini aku ini ini iya bu gak lor lah bas oh, oh biasa iku lakukan apa-apa ngamuk itu menang ya iya dijemput ini ngamuk ini kok gak takakoni lor abas oh loro atau meniurut? gak mulane sing hati-hati sing nggo kendaraan sing hati-hati sing nyabrang sing hati-hati padha njogo keselamatane dhewe-dhewe kowe numpak sepeda motor kudu nggawe helm iya iku kanggo menjaga kesehatan terus sampe gak otak Waktu kowe kita kamar mandi nang helman lho ngapa kamar mandi helman umumnya nang kamar mandi kuwi tipe kamar mandi lah mesti anu gak rotak. iya lah kuwi sing gawe helm terus ya gak terus awakmu Liwat terus Sing penting rundingan masalah nyambut gawe. Lah aku pernah kapan-kapan nyambut genok ning nggonku. Bapakku dagang, ibuku wah ngene. Ibumu ya dagang. Hmm. Sopo? Ambu apa? Ambu sokran. Wong oh, iki lha apa sih teko adik bacakan koyo Pak Sakera Hariri. Eh, ya ngene iki lho akibate wong ngeter ilmu iki. Oh. iki ilmu petak ini. Wah iki nek dikai Joko Tengah ampun lho. Kok Joko Tengah kok lan yo kok samono kayak ngomong berhenti leren. Eh. kayak kepidak orang-orang. Eh kayak orang-orang kepidak. Iya, lek gak dituruti leren lek gak kebayar. ah, kok ngambil titan ono sepele kan. <laughs> terus. Oh, Wah, dia kan kate pencaan kan. Pencaan kan ono sepele. Jurus apa jurus apa kan itu di. Iki jurusan benowo iku lho rame lho. Eh, iku lamale opo iku? Oh, lah iya. Ae kon belajar silet wong iku kan. Enak di belajar fashion fashion. silat silat silat kok silat termasuk pendekar aku saya kira peraluan lo oh. tadi aluan kok dorong lo yo enggak kau apa sih bilang ngambil dinis aku tahu iya saya lagi ngambil kayak ah apa ganti aku Wah, lah, pula apa ini? Waduh, wong kadung jodoh loh. Hmm. Kaitane kula cilik-cilikan. Apa? Kula bebek. Bebek. Bebek kaingu setahun anak-anak-anak-anak. Anak oh, rupane wedhus. Oh. Wedhus-wedhus wedok. Lho tenan. Anak-anak-anak hmm. hmm. sapi. Sapi. Sapi-sapi wedok kan. Iya babar ya. mana-mana, sampai sampe tarupane wong wedok iki. Hmm. Wong wedok mana-mana, anak anak Sabrolan papat. Wah, wong ngawur ri. Tapi ora dulo kok. Wah, mung rabi akake ku kabeh itu. Cuma lek datang sing temen sekali salah seumur hidup orang tidak percaya. Mau bidang apa iku penting. Sebab anu datang dawa sih ya. Dawa sih apa sih? <laughs> Apa bapak rek? Bapak lek ngomong lek dawa sepedi. Wah. Wedus, iku batine akeh lho. Hmm. Sepisane dagingnya, daging gak payu cingure. <laughs> Terus cingure rong-rong. Iya, iya. Iku garijane. Kok sing cerong ngengur coba. royo kon. Are ngono lulange. Lulange ku nek mesti aku mbale wedhus ngono kandha teko. Oke kendang. Kendange kekempiane. <laughs> Serbaguna riyo. Iya, nyambut gawe sing temen. Buntute ya, berguna, dikasih sop. Oh iya. Tapi sop jangan adem kok cengklungi buntute wedhus. Jan <laughs> wis adem buntute wedhus cemplungno. Iya. Ana iso sak wedhus cemplung. <laughs> Wah, kon yo dimatengno kabeh, sebab lek gak mateng marek penyakit. Tak dulu digotok dhisik. Terus kikile lo. sikile sing ana kukune kok. Iya iku. Ah, sing kukune dawa kok diketoki dhisik. Terus terus dimut. <laughs> dipekete ya tapi di dimatengno lek cemplungno anyar iku selat-selane kadang-kadang ono ri lho iya ono lemahe kadang-kadang iku ya tulang-tulange sing nggone dengkul iku cuklen cuklek terus tengah iku ono susume iku oh sing kaya pentil lah iku merupakan lendir iku hmm. susum. lah kok nek mangan aja langsung kon plak sithik-sithik lho ya iya lah golek tembok sing suwung terus ambek sendeno hmm. terus dengkul iku cucrupen Oh, ana sumsume wah aku tau dicocok wah Oh. Ya tapi ya ditang dhisik di dimakno dhisik. Kan so, iki kula sapi bareng. Sapi, sapi anan Sapi, Hmm. Sapi endi kok jula? Lah apa ngopi ngoni sapi, sapi. Sapi kok sapi. sapi sapi puan iki gitu lho. Oh. sapi puan iku larang. Gitu. Anu, sapi perah. Perah aku anu ngurumat sapi perah. Perah apa pokoknya Perlu nih. Perah apa? Eh, Oh sik. kuping tak sesek kon iki. Omong sapi ini? sapi perah sih. Perah perah. Sapi perah, sapi puan itu. Puan itu lho. Aku lagi ngeluru dah? Iya. Iku anak si gede itu anu. Waduh, hasilnya akeh lho. Iya, itu peresan iku 30 liter satu hari. Wah. Hmm. Sampe tak wis diperes. Enggak, ya air air susu ngene yo. Terus sisi kene terus yo kari banu ya. Yo ndak kran. Ya sile dibek sisi ini tapi sisi iki rek dadi kadol. Iki gak iso ngetokno susu belas iki. Oh berarti kurang kurang api. Oh api Iku susune diperes kok gak katut. Yo enggak disaring lho. Buka gak katut barang sing wulu-wulu niku. Wulu-wulu iki disekos iki. Iya, mari ngono kon gawe nyentik kon. Iku baik lho. Eh, Sapi kok sapi pojeng gak pilih tak iso. Kok ana sisi iki. Tuku nae. Liri wis iso ngomong iku. Wong kok mbulat ndo iku ae. Aku ngomong sapi marek geger. Sapi pojeng kadang situ ono sing regane iku. Larang lho 1000 rupiah. Wever. Iya. Wever iku wever. Apa wever? Wever apa? Ndo. Ora sing warko. <laughs> Kowe ngomong apa kadar-karuan iki? Oh, telu sing gendeng papat. Lek kon dagang sing temen, wong tani ya sing temen. Lah aku sebagai anake wong sugih, wong teladan, ya kudu bergaul karo wong-wong ini kira. Ya saling menghidupi. Ya. dalam Rakyat biasa. Kadhe menghina-menghina biasa, sing apik bergaulan Eh terpandang wong sung sugih tok. Kok ana bamu liwat iki? Hah? Ana bamu liwat? Nyuwun sewu. <laughs> Aku enten 200 sih. Kan pira kan? Kan pira? Iki sak kanan jalu tanya aku. Lho kan dhewe pira 200. Tak kono niku, yo wong sampel. Kok segi tiga teng motor mogok ta? Iki ajeng nyurung, Dik. sapa? Pasarung sapi. Nyorong-nyorong. Kada kaget, Mas. Oh, nggih. Suanda kepen niki mriki, Mas. Lho, Suanda. Suanda iki dhisik iki, Kran. Iki. Iki lah, iki yo. Kok kok ketemu kamu mriki. Kok tak jero niku. Nggo, ta. Eh, Suanda niku ono kerami. Iku oh. ngedol terus. Kok dibasakake, Ono kerami terus ngedol ke sawari. Ono kromo warung ngeri. Oh, nggih. Oh, nggih. Juanda. Harpok nggih. Harpok Nggih. air sport. Lapangan terbang. Oh, nggih, pesawat Garuda jurusan Jakarta yang meten pun budak. Kok kirang nih jam pinten iki, nggih? Kira-kira pun mbak e. Kan sampean pun biasa. Oh, pun mau. Waduh, ketinggalan aku rek. Oh, jangan numpak ta? Jangan delok. Oh, tak sing ana ketinggalan sapu tangan. Nek karo waris mari nang kolong iki. Eh, arek iki rada gedhi e. Eh. Kayak rada lumayan e. Eh, wis jangan numpak mas wong kula niki oh dublek lo sayang lo. wong ngomong lumayan kok numpak sayang eh apa untune arang-arang iki waktu gak berguna wong itu ngene ya dikae untune ndo cek kerep lho sepatu iki lah iso nggo getu mong ini ya ora petan iki mboten usum tumo mas wis ngene yo omongno karo iki kon ku tak berseni ya hmm utawa lek wani gelem tak cari terang-terangane Terus kon gak usah kan wis engko melok nyambut jenok Bapak ya, kon wae ambek kene nggonku. Sak ana sing eleng aku. Arek iki kok, Dik, wis terang-terangane kam nasir napsir aku ya. Hah? Kon nafsir. Pantem pinten? Lho kulane biyen. Oh, iki nantang ae. Kira ben ta? Kulane biyen pira? Kulane biyen pira? Biyen 35. Oh, ya dono titik, Dik. Sampeyan kuya ya napa rombengan kaya napa? Wis upama ku cinta kali ku ta. Gampang, sampeyan ning jalan Merpati nomor 19. Ngono ta? Tuh, wis sampeyan sok. Lho, ditinggal jak. Eh, kok bar gembo, saya liane iku kok ana ngono lho. Din din din. Sopo selopan? Sopo sopir selopan? Kok kok kelasan mau ganti? Yo. Sing ganti kelasan iku sinten? Kelasane mongkatku kan gak ngono sih. Ngene. Napa? Ciyot iki dedek klakson. Lha apa lho? Tekus kecepet. Wong supire kok dikalano kula niki gak sober ta? Iya. Lah nggih lah sampean nek jragane, perkara urusan motor niku urusan kula. Sampeyan roh kakek. Tak pasien rusak meneh ayo. Ketok ki rewel. Ini lho kon kon kok suka kakek ngentek ketok. Sampai petok kabeh. ketot kok dingkit lho. Kula niki mboten ngentek ketot. Sopir niku tanggung jawabe kan mobil. Ah. Mobil niku cepet lan mboten niku tergantung kalih ketot. Pak Kaiso, aku mangkel. Duwe ketot mendi. Apa wong iki tak tumpak esok muni? Sekurawon, sekurawon mesti mbok gantek iki. Sekurawon. Ga ono mobil masih anyar ya kok muni sekurawon. Sampe niku kula niki ngaten lho nggih. Sopir niku tugase abot. Kadang-kadang ngeteraken bapak. Kadang-kadang ngeteraken sampean. Ngeteraken nyaman, menapa-napa kula. Ngeterno bapak lu bosen. <laughs> Lah sebab Apa mobil tumpah ini lerai? Kok bapak iki gak kena mambu. Mambu kasurane montor, munggah ngantuk iki. Heran Aku kan itu tak kandani. Aku misok kawin di bapakmu kepencet ya. Sebab kayak ngomong ibu. Oh. Kepencet kok kepencet ngiri. Sama ini ku ya. Kula ini ya. Mbak kok keberatan. Mbak Tuan tugasnya sopir. Sopir ini ku tugasnya ini ku. mobil. mobil kotor supir senyuci ngeteraken gerakan mereka ngeteraken sampean cuma lo sayangnya kok pulau nih mau tahu diteraken gerakan ini lo masih pulau kali-kali nggak ngeterno mau sama nih kebatuk nang pasar ngeterno pantes, nang toko pantes. ada kan ngeterno yo anakmu kan matiku di tanganmu kenapa nih matiku di tanganmu matiku di tanganmu lo mama nang kecelakaan kono jeding kok kecelakaan. Samane lu, samane ya sopir ngeterno, tapi masih nggih ngeterno nang luar kota ta pundi, mau sopir <clears throat> sampai sepur. Ngomong apa ae, Won? Sawangane kon kok Gorin ngono, mobil iki tak gorin mesti ngantuk. Mantuk, mantuk. Mosok kok gak ngerti apa sebabnya nek kau sing nyetir aku nak mburi mesti ngantuk. Napa? Aku wedi mek kono iku. <laughs> Aki sopir tak kaya kon. Sawari, sawari kok dialekku lho. Sopir liyane lah tenang nang delok ngarep iki. Mangkat keselamatan. Wong kon enggak duwe perbenas ini. Gue punya untuk muka baru Eh? Untuk muka genteng-genteng itu Tidak apa, Bas? Apa? Mulanya sama aku udah ngerti Iya Kenapa sebabnya mobilnya supiannya kalau coplok? Kenapa? Sebab gue ada yang ngelak doesn't la the de que la I la no sumpahnya buat diganti saja orang oh, sumpah ini Dracula gitu oh, iya ah iya memang iya, iya. wingenane kan bane gembos iya ngumpo ah. sing ngumpo takut lah iya sebabnya apa padahal nek metu situk lho kok ah, iya iya iya mari kan jangan metu pakai info atau ada sopir sopir sopir sopir Goko aku ngurung apa goko, gak iya? ah kok kayak ngono tak apa-apa. Oh apa kok niku? awakmu ya suka ngono. Lah iya. Tanane lho mes kan gak aku tambah enak. Lah iya. Saiki awakmu lemu iki, biyen mulai petok aku guru. Saiki lemu aku manganmu koyo ngono. Biyen lho sampe Kondi kan? Aku gak dipapak lho ya apa sih? Lah iki delok sinyal mati. Lek sampean kok Lah aku jam 5 wis janji Bapak ya, eh, iki lho loh. Bapak ya ajeng iku lho bapak mung kula beto bapak ngiler. Eh Ya itu tengkorak ini. jare. Iki ya, eh, mobil iku lak gentenan kau sing numpak kan, kan, kan, bapak bisnis enak. Ya, Alah bisnis bisnis apa? Sampeyan kok egois. Hmm. Iya? Wah, egois. Lho, oh, kamu ini tak langsung ngono ini ya bapakmu sih. Memangnya bapakmu feodal. Oh, apa feodal ini Oh, aku dianggap di lu nah. Iya, model-model kan ini. Sama ini bapak, sama ini banyak ini bener nih sama ngomong-ngomong egois ini bener. Sebab bagi tahu orang nambah ban. Eh, hey, Mene jamu aku kon tambah suwe tambah tuwe tambah tempong makin nyedot bensin kon jamu kalian singset ya. sama ini ku masak sopir kok jamu kalian singset pak. Oh. sopir mulai cek barang mis lumrah lumrah lho perlu apa perlu apa jangan ada tamu tamu jangan ada tamu lah kok. ada tamu ada tamu siapa? kamaran Oh, ngelamar kon. Yo kok sampean. Kon kandhane. Iku dadi asasin wong urip. Nah. Wong lanang kawin, wong wedok ya kawin. Nah, saiki sampean ya apa lho? Lho, ngene nak, bapak ya ape lunga nak. Bapak ape bisnis nak. Oh. bisnis? yo nang kutub utara nak. Sampean iki lho, bisnis bisnis saya di mak pencet tok ae. Lho, iki apa iki bisnis iki penting urusan dating ngerti ya. Apa kon iki? Kayaknya oh, jane luwe bapak. Oh, iku wani wong tuwa iki. Kok ae diurus. Masalah kon kawin, bapak gak rintangi. Entek kurang juta sih, Nak. Gua tak dole sopir iki. Apa? Sopir didol payu kira, Pak. Kok payu prakmu kok ngono ya. Ayo, sampean kok. Ayo. Pokoknya kan kawin kawin lo, enggak cukup ibu mu aja mutusi. Ngono. Iya lah, tapi lu ngono nggak dengar marto ya. Asal mulu mulu, metui belum tau saya ngomong apa? Baru bapak apa? Cuma mulu mulu, mulu mulu. Wah, oh, omet. အေးနဲ့ဒီလိုပုတ်စီတော့ပဲသာလာအရောကြာတော့ကြာပါခါတော့ပဲသာကဲတော့မသိကြဖြစ်ရောဘောဘောဘောလို့ဘောလို့ဒီတော့ရစမ်းကြရဲ့ bisa, Pak. Iya, Pak. Kali kula. Iya, Pak. Kula ngeteraken malih. Iya. Kula mana lho, Pak. Kula ki lek ae. Kula sakniki ajenge kese ngeteraken Bapak. Iya, ya. Terus nek tamu bau terus jadi tak pakai ya Pak ya. Utusan iya, ya, anakmu dilamar sapa asal wonge temen. Temen, wonge temun. Pokok <laughs> ah. wonge temen. Nah. Ya, ya, ya. Lah sampean bentak ketemu tuh sing sampean ngenteni tekoni sopir klub itu kan. Ana paribasan ya. Ah. Kon ku. Pantem iku nakno wong aku bapaknya tak to. Terus sampean mentek nutusi. Penting bojoku yo. Oh, mriki ya. Heeh. Ngenteni keputusan Ono paribasan bebet bebet bebet. Nah, lho sampe to malah ya. Sing api bebet niku. Iya. Bapak iki mesti nang kono. Ayo tak bilang ya. Iya iya iya. Dadah. Ya. Dadah. Hati-hati kon. Din din kok irunge iki. Bu, saya kayak persiapan Bu belanja-belanja Bu ono tamu ra isin. Ayo PT entuk telas ya. Eh? PT. Ojo. bojo dinas kalau balik bisnis bis kota barang kalir mulai arang-arang kayak belanja masa uang kayak belanja terus saya tak kapan biologis Wong aku ini golek pegawai mana si angele no anak gak tau mulai pisang keluyuran ae aku lak pegel sesuai mbak is Si wong wedok angel. <laughs> Cinta Kula. Sinten? Kula tiyang. Ha iki lho medeni iki. hei, iki. Lho. Kula. Lho. Lho. Oh. Sampe sampe wedi. Wedi. Wong kula dhewe ndelok aku nggih wedi. terus, aku mbobol pawon kan. Senengan wae nyeri bobol. Mboten sampeyan iki jaya ta. Jenenge napa? Tamu. Tamu. Goleki sapa? Lah aku sing gak tak Aku ning ndi, Mas? Ya sampeyan. Sampeyan anu ta, tangga-tangga apa Kang Leo? Kula wong Leo. Kang Leo. Tapi nek aku ya nak nek bojoku gak anak lho ya. <laughs> Aku dek kene ijen aja omah aja sembrono. Mboten nang mriki sampean. Kepenenten. Lawang diinep nang. <laughs> Iso rundingan kira. Kaya ya, durung apa-apa lawang kok nginep. tapi nek bojoku kali sinten? lawang Pak Jobo niku. Lho lah nggih, sampean niki golek sapa? Lho badhe Satus tunggal melas. Endi ono, penggawean oh, digoleki. Nek golek beli ngono, golek kertas ono. Lah nek sampean mbok takon golek beli biasa golek beli. Oh, Nggih. Golek napa mali aku golek beling. Nggih, sampean nunggu dhisik nunggu lho, monggo monggo. Nggih, banget nggih. Monggo. Lah bapak aku aja dicoplok wis salah. Wis salah dicoplok kok ya? Sepatumu coplok Sepatu Eh, iki Aku ki ya lata lho. Lho tulang ya sama dicoplo. Sampeyan mboten usah wong iki omah biasa ini nang kiai. Kene kene kene. Nggih. Bapak kata pundi sepan. bisnis. Bisnis. Nggih. Pun pun suwe bukan mantu. mantu, tapi yo kadang-kadang. Kadang-kadang seorang pinter telu, kadang-kadang ya Tapi kadang-kadang seminggu ya pindu. seminggu niku pindu. Iya. Oga balapari luang luang Jawa. Saya balapari lalu jauh kau sini. Tidak apa tuh tanggungan ini sih, Wiko. Tidak sana ini kok jenenge sih, kan aku ya turun kenal. Oh, enggak, enggak apa. Kepanakan. Kulo sokran. Sorotan. Eh, wis gak perlu lho, Gran. Apa? Lah wong kupinge ditraika, ditriper. Oh, Kuping <laughs> kok diterak. Lho ya, Kak sampeyan niku sapa? Sokran. Sokran. Nah di sini lupus. Ah, sampeyan iki bener. Bolos, bolos. Bolos. Iya. Ah, jenenge apa? Satari, Satari. Sapa? Satari. Eh, iki bae nemen kupinge. Lho, aku iki lek ngomong ambek wong ganteng kok gak krungu panjenengan. Iya, kan. Ya pura-pura gak krungu lek nyedek. Lah iya. Wong nek kupinge gak krungu iki digawa nang karang bilang. Gak oleh genteng. Lho, yo dilapuro gak krungu. Panjenengan gak krungu ta? Gak apa. Gak Kok marai perkara. <laughs> ya kenal hmm. jadi bapren iku biar nak sopir ah. Nggih. Sopir. Saiki hmm. dadi apa? Dene. Oh, sak dadi knalpot. Oh, knalpot. Sampeyan jenenge sinten? dan, dikenalke dikenal ke, Isil. Lho. Wah. apa lucu. Apa kok? Apa? sih, Oh, ya sampeyan sing tambah nemen. Sinten? Sampeyan niku gudeg ta? Sinten? Sampeyan. Nggih. Gudeg. Gudeg. Enggak salah Lah bisi. Kucing. Kucing. Tikus. Tikus. Oh, lagi di kucing <laughs> di tikus. Panjangnya ini kumon gantenganan tikus sama kucing. Pak Isan itu jenenge namanya sisian. Sama mboten. Sama mboten sisian. Ya iya. sampean. Jarang. Jarang, jarang lho. Ya, iya aku bakti, Pak. Iki bacake sing dublek iki. apa? Kebakti ya tau durung ngomong kayak ngomong piye. Bakat imbange ngecek lu tangane sisian maneh. Mboten kan niki sakjane perlune perlu sih? Apa kan? Kula pados ndak isa. Eh, pados ndak isa. Pados pekerjaan. Oh, pekerjaan. Sampeyan oh, bisane apa? Oh, kula sembang kawangan. Kawangan, Pak. Dosa iso. Saged dosa. Dosa. napa? Setrika itu lho. Oh saged. enggak sok apa lho? Oh kene. Gosok niku napa? Lah kok gosok apik ta. <laughs> Mboten niku lho ben e kepel aku ah, kan ngepel. Ngepel. Maksudnya gosok ini caranya ya setrika. Setrika iso. Mbak-mbak iso. Saged semua. Iso. Oh semua. mbak iso ngepel ya, ya iso, masak kan ya iso, nang pasar ya iso. Saged semua. Saged semua. Nggih. Dadi cita bagian apa? Keuangan. Eh? Iya, keuangan, keuangan. Iki sampeyan iki ana apa tugas kula niki? Sing pancet ngono. Apa kondektur? Ya. Lah kok DP sana iki? DP sih. Anu ya sampeyan tukang kebon ya. Oh iya kebon. Iya ya anak iki. Nek to iso pondok kebon kebon jarene. Lho, nek kebonku iki gak ana sing ngrumati. Pojok iku aduh, hmm. semute akeh. Ha. Ah. Semut jeni iku. Hmm. Akeh sisi kulon, sisi wetan iku. Ketuget. Siapa? Sing lor, sing lor itu keranggan. Tani aku semut, dikai uget-uget. Rasa mau kopi dah. Gak ngono maksudku kan panjen ono sing rezeki gelem lah. Disakoni Tapi kula enggak enggak wae elang ah, elang. Seluruh elang aku. elang padha gawe ulung. Sampai niku pisan aku tak kenal sing bayaran nih bayaran nih pinten sampe niku nyambut gajoran dan bayaran mboten kula mboten biasa niku umum kula niki tidak sawulan eh? sawulan tidak lho nggih aja aja sinidak pelayan saiki gak ono bar sidak pone kebon kurang bolong bolong pas satu satu peteng bolo gangsal peteng bolo gangsal pon petang bolo pon Lho, Satus. Kon nek kapan liyane kene gak kira bar satu. Belum satu. Tang polo. Esuk mangan. Sore. Awan mangan. Sore mangan, bengi mangan, para esuk kudu mangan ya merah. Kudu. Oh, para esuk yo mangan. Ya kuwi durung edus kon kudu mangan. Ngono lho. Kok mangan terus ambon sih ngono tang polo. Lha iku pengen es karpu gelem ta kon. Kok mangan satu. Turun. Tapi duwe gambar garing. Ya. Lah ditumbasaken sampeyan ta. Sampeyan. Wong tukang kebon mendaya ketepa wong gendeng ngene. Tapi mendaya kan Mbak Gendeng. Wis ngene ae. Sampeyan iki mboten mantuk sih, Kak. Waduh kesepian. Ya kayak gini keramin kan? Waktu kecil Apa sih? Apa akan Apa akan apa? Sando. Bu, mau nyawa putri putri Nah, pikiran tuh. Apa kami dia? Indira. Don di sini Apa ibu tan Ibu apa? Apa ibu? Mama menurut. Oh mamaku kan. Mama gombal. Mama gombal. Lho potongane ya masih tuwa. Iki apa mbah? Lho iki ibuku. Kok itu kok ana biyen lho. Aku tak rungono kit main, teko njaba mung awis dak karo-karuan. Ibu dhewe ngono, arek mblakak ndi ewang mblakak. Karo iki ya mai bungmu. Ya iki. Nek sing sitok ngono rada lumayan sitoke lho. Apa? Sitoke ora rada gagal. Hmm. Sitoke kok garing ngono lho. Mantan tuh bersepeda. Bu ngene lho. Iki lah iki lah blantik sing sabari ki ra sing iki tani karepku disambi tani ngenteni panenan kepengin nyambut janek kene tak sanggupi. Tapi iki kan ngenteni badak. Durung teko Bapak. Oh, Bapak ya badak kan kok ngono nyala. Lah Bapak. Ya. Krungu Bapak mati lho. Ya. Ngawur. Bapak ya. kan harus sepeda ndak? Eh, Iku kok kok ana montor. Iya. Eh, iya. Bapak teko. Loh, Om. Nah, ini supir ya, tangan. Loh, ini supir ya. Iya. Loh, aku sopir. Kok sombong kan ya? Iya, kan. Anu, aku gimana kan? Panasan. Momot bapak. Bapak. Ojo sikuka bapak. Aku mau, mau dikesopir. Bapak kok momot ya? Loh. Caranya carane piye? Kok itu iku boto. Iku Muhammad sak bendina ngeterno aku melenger aku tapi momot. Iya. Bisa iya. anggapan kayu lah. Ya. Iya. Iki iya, Bang tak jarno. Ya maturun mulai teko Goni, Semarang sampe sampe teko nggone Greges. Turu turu gak tangi gelas. Lho, kan kok Lari di bapakmu. Bapakmu itu ro kapok mabur itu turu. Turu ning gak apa-apa, Iya sak blek. Karo pengapesane Mas majikan ning lanang. Iya. Nek turu ku kaono sego kotakan. Angin. <laughs> Mosok. Waduh. Ya, matur karo Kanjeng Ibu iki lho. Karo oh, Kanjeng Ibu. Kok nek kapan buka majikan lanang iku? Heeh. Hmm. Dole obel. Kring-kring-kring, panggila wadih ditobruk. <laughs> Masa? Bu, bapak, anu rawa, bu. Gayo lah, kok bakon juga, kan itu sopir ropo sih? Kulo buka, sih. Iya. Anu ah, sama nilai ini, mau sopir itu. Kulo ganti ini, bu. Ayo, bu. meko. Pak, lu aduh kok suwe. Lu, oh. kok suwe? Kok suwe, gak boleh. Lu, ini, pak. modal-modal rambutnya <laughs> Mari turun ngene model. Nah, iya. iya, iya. Ibu kangen karo. Oh iya. Iki orang minggu ket mole lo Iya, Bu, mari turun luar kota ya, Bu. Iki saya bapak em itu pengen ngono. Apa bapak em? Kok bapak em lho ya? Bapakmu. Bapakmu lho. Karemu lah kesuwen bapak em. mau ngono kami mau. Ya bapak em emi ya, bapak em ya. Iki bapakmu. Iya. Iki bocah ya Iya. lo lah kok kayak manu puyuh. Eh, kenapa dia ya, parkir nih? <laughs> apa kok nek wong telat ora sabar. Iki kancaku sekang wis sabari ah. ngambil gawe kene sakmane. Oh ngono lho. Dadi mung perkara bayaran ae diomongi diatur ya. Nek iki gak apa-apa sik terus main kene. Kebuwes kula satu anu. <laughs> Saiki mumpung kena muli, Pak. Ya, ya, ya. Aku duwe pacar dhewe. Iya. Wis pilih-pilih aku dhewe. Aku gak kawin ambare ku timbang urip tak pilih. Loh, ngono lho. Lho, ngono lho apa iku? Ya pokoke aku cintang lho. Tidak, tidak. kan umpama gak oleh sampean dari iki apa lho? Di manggur lo. wani matri no. Ojo, ojo. Ojo ben nyodel enak. Matri, matri kali gasan kandung cinta. Iya, iya. bapaknya gak sepiro. Heeh, sak anu tumbole tutup. Iya, iya. Sakake aku pesen kon nekone sida kawin. Iya, iya. Ya kon sekarang kuburane bapakmu. Wah, wah, wah. Betul, omongmu ya apa neng, senin. Ya, aku sih okit kok. Aku gak itu nggak kayak apa-apa ya. Ya, iya. Lagi lo tak kayak isuru kemrose, kan gue jaga nih kapamu nek mission. Lah apa menung-menung bapak iku mimisen iku. Sakari tak ngawur ae. Lho kok kok oh arek kok tuturane koyo ngono. Ya sekali-sekali jek pas nang ketemu anake nek ngono ta. Wong aku perlu arek ya. Nang di mana? Masalah anakmu iki selesekno dhewe. Oh. Iya pasrah ya. Iya pasrah. Yo arek dia pokoke pantang pokoke apik ngono lho Tapi nek memang ana waktu sampean mulia. Oh iya ngono me. Ngono me. Kok. Ngaku mau lengko. Lah saiki aku nang luar kota nang Semarang hari ini ya. Lagi ngene lho ini Bapak Ibu ku luar kota. Iya iya iya. Sementara tadi bapakmu ku aku ya, Bu. Oh ngono ya gak padha. Gak padha. Iya. Kok kok utang, Mas Abang. Kese ibu kan. sono ngene bapakmu lek kok jambu mente <laughs> kok jambu biasa mati ngene kok nyesel ayo jambu dalem pak eh, gak anu sik ta lah apa ngene pak nang kono pancet kono sano ibu lho lah pak iki ibumu sano iki ngono kan hitungane mlebu metu kan kudu wong wetek kudu lho pak iki kalau pak ngono bapakmu kuwi lho bapak ya ketong tonggo ae kono <laughs> ut kono kene lho kon bulan Nah, ya tidak tonggo, nanti kebutuhan tidak terung tonggo. Tinggalan gue, Hah? Tinggalane dhuwit. Masalah kate dhuwit. Nek iku lek lemari cek. Ono cek iku. Lemari ono cek. Ono cek. Lemari cek. Lemari cek apa? Oh. Cek apa cek dengkulmu ngono. Cek kan yo nang bange ya. Ndi ndi. Loh. Ana kan ya. kok ndang kok niku Iku Wis dadah. Wah. Iya, iki apa lo saiki lo. Kang ngene wis lek ngenteni bapak kesuwen kok arek iku selak arep-arep aku. Aduh kok iki arep iki lho masalah mbok ngenteni dilukmu krasa lho. Aku nurun sapa lek kan nurun sampean lek yo karep ya padha karo ibu. Iya, iya, iya. bapakmu yang di luar. Iki yang ngono, lek kepengin tuku cewek saiki kok saiki. Aku ya ngono, kok saiki ngelamar-ngelamar. Bisa. Motor motor sing ndi ndi kowe? Sing ijo, sing abang, sing kuning, sing putih sembarang yo ono. Motor plastik lah kowe. Wis engko kabeh numpak aku bersedia nggih. Ya apa aku melok nomat ya sing ngrawat coman. Melok ora. ya ora. ta? Dijone. Sampe ojo ngalah-ngalah ta, Bu. Sekali-kali paman di atas. Aku ki wedi ku lho, bendoyone ku. Kok iso wedi ku lho gojo-gojo kira sak taun sampe anake sampe gedene kok sik wedi ae. Ya? Mbok kalah mek bendoyo. Ojo apa-apa ya iku. Halo. Yo. Lho, Mas. Waduh. Kok ngorong-ngorong gol balan yang ngene. Oh. Aduh. Aduh sih ini bakal penan sampean mantu mantu kalau kali ibu oh ibu ibu sama apel Pak. Kang. Apel nak? Eh apel nak? Apel. Kok iku kok sing dadi Pak. Dudu iki kancaku kok. Eh kok iki nak iki apa iki? Iki pakane bojoku lak sing iku. Meneng ae kalau kancaku tak nyeluk bebek kan. Iku mang ibu. Ibumu embung mang. Bau. Mriki lho. Bau. Kata. Iki lak sing dijakatan. lho pokoknya kok tatu. Iki makan itu aku sudah aku ndelok ndelok untune kaya untune Markus. Silumane eh, bocah ketantal paling kene. Lapo bak kula mbok mbok gorene. Kok mbok sapa iki, Bu? Iki sapa iki? Iki Bu. sapa iki? Sandal. Iki sapa iki lho? Jangan aku. Ini sing Ini Hah? sing putih iki mek gantelat iki lho nak. Sama oh, Kepangaken sing nggih kula ati lho Bu. Kenapa nyokot ta? Bu Ya sing halus ngono lho. Kepangaken sing anu kan. Gak apa-apa deh. Nyate. Pak ngono Bu, terang-terangan ae. Lah iki bapak kula mbon jaket melok, Bu. Nggih, sebab bapak kula niki terus didagang, iki diputusi ibu kali kula kali kula. Beneran Mas, bapak kula gandok omah. Yo kok Pokoke sembarang diserang aku ngono lho. Heeh. Dangko nek wis kapan anakku seneng padha senenge kok bapakne kari teko. Oh, ngoten lho. Sakjane sampeyan sarujuk Bu, monggo kula aturi darengin. ngomong ngomong ngomong ngomong cetak tuh. Amit jauh. Nggih, monggo. Ambil jauh Mbak Tati hakim iki aku ana sing banyol ngono. Lho, wis. Bu, Pak sampean ki opo sih? Apa ya? Wis padha mlebu lho, Pak. Lho, lha iki siapane? Lho, ayo dong, Pak. Oh. Calon desa lho. Oh, calon desa. Ambek mantu ngono kene. Ganteng mantu awake dhewe. Wah, sulit ngono ta, Pak. Iki apa? Eh, kepal ngono. Lho. Lho. Lho. Jalane sampean gak gemrene muni-muni meneh ae. Sing nyusul sapa? Iki bojoku iki. Eh? bojoku. Ojo ngono ta. Lho wong aku ki nyonya Basman kok. Ojo ngono nyender aku ki nyonya Basom. Lho. Aku kono kono nyonya Badul. Lho, sawene dadi bojo, dhek kawin mbek aku. Bojone mati ditobruk montor pangan kucing daginge. Eh? Lho kucinge kok arep sih? Kayak ngono Pak, kan ini kutarepe apa dibojone. Ngene, gak perlu kon gegeran. Pak, ini karo mati. Karo ya apa gene omahku. Lah kok Oh eh, ya metu. Ngawur iki bapak. Ya bapak. Ayo eh, eh, Oh bapak tuh beledang ngawur ae. Ya ya. Wah, itu. iki ibu gak perlu geger iya iya geger ini karpa api isi genek no bapak berang-berang tahun kok sampai konangan saya ini ya apa pun ngomong ngomong terang-terang ini secara rahasia wah eh rahasia ini bosan bapak lah aku kawin gini gak ngomong gini aku kawin gini gak ngomong gini tak rahasia no ulangnya kok alasannya seminggu kakang ini sebulan dua kota ke susu berkokat yang mau bakal mantu karo lihat mantu ini aku dewe yuk oh. lagi anakku Anak mati iki. Lah anak ini. Iya, iya, iso. Lah dulu ketemu dulur lan oh, iki. Iya. Lah iya, satu ayah kok kanthi dikawini. Perlu ya Pak Wah, saya ngomong satu A barang nih. Satu ayah kan nggak bisa. Bisa loh, tapi saya kira juga bahasanya bojomu itu aku. <laughs> Sae to kon peok ngono kok ana no. Iku lao kabeh kuwi. Ya apa sih? Lho, lha ya apa wis kagak melok ya kasih aku. Ya gak sih, dicoba. Perkara rekreasi gampang. Iya, iya. Cuma bapak lho kok gak ketim gas. Wong kena konangan koyo ngene e pucet ta. Kok sembarang diniati kan bilang. Lho wis dirates, bapakku kan bojo penghijau. Lah apa kok pucet? Kamu tak sepeda gak apa-apa. Salah sisi tinggalane wis ngono anu ya. Oh. Kok saiki ngene lho lho. Barangkali ini sudah anu takdir lek iki. Iya. Tapi gak usah ngene-ngene lah, Bapak. Kok seru Ya ya. Ngomong salah satu ditinggal mang berarti aku misah nang tuwa. Ibu karo ibu biru buku ah. ya padha padha apa manjing diatur ya apa di situ teks kalung bendo sabar gak ngelati ya, ya Bang. Oh, apa safari? akhirnya nang iya, iya. iki sing dadi sapa dadi gondom sapa tapi mutu-mutuan nang iki kali iki padha lo iki bersatu ya bersatu iya. ya ya ya ya sampe kena ngene-ngene maneh lho kok ora wis kaya ibu ya ya ya sing rukun wis saiki apa apa bersama ya iya